Ikalawang Hari, Kabanata 15 Nang ikadalawamputpitong taon ng paghahari ni Jeroboam sa Israel, si Azarias na anak ni Amazias ay nagsimula namang maghari sa Huda. Labing-anim na taong gulang siya noon at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng limamput dalawang taon. Ang kanyang ina ay si Jecolias na taga-Jerusalem siya'y naging kalugod-lugod kay Yahweh, sapagkat sumunod siya sa halimbawa ng kanyang amang si Amazias. Gayunman, hindi niya ipinagiba ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, kaya nagpatuloy ang mga tao sa pagdadala roon ng mga handog at pagsusunog ng insenso. Pinarusahan siya ni Yahweh at nagkaroon siya ng sakit sa balat na parang ketong hanggang mamatay. Tumira siyang mag-isa sa isang bahay samantalang ang anak niyang si Jotam ang namamahala sa kaharian. Ang iba pang ginawa ni Azarias ay nakasulat sa Kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Azarias, inilibing siya sa libingan ng kanyang mga ninunong hari sa lunsod ni David. Ang anak niyang si Jotam ang humalili sa kanya bilang hari ng ikatatlumputwalong taon ng paghahari ni Azaria sa Huda. Si Zacharias na anak ni Jeroboam ay naging hari ng Israel. Naghari siya sa Samaria ng anim na buwan. Ginawa niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh tulad ng kanyang mga ninuno. Nagpakasama rin siyang tulad ni Jeroboam, anak ni Nebat, na nagbulid sa Israel para magkasala. Si Salom na anak ni Jabes ay nakipagsabwatan laban kay Zacarias. Pinatay niya ito sa Ibleam at siya ang pumalit bilang hari ng Israel. Ang mga ginawa ni Zacarias ay nakasulat sa Kasaysayan ng mga hari ng Israel. Natupad ang pangako ni Yahweh kay Jehu nang sabihin niya, Ang mga anak mo hanggang sa ikaapat na salinlahi ang maghahari sa Israel. Nang ikatatlumput siyam na taon ng paghahari ni Azariah sa Huda, si Salum naman na anak ni Jabez ay naging hari ng Israel. Siya ay naghari sa Samaria ng isang buwan lamang. Mula sa Tirza, dumating si Minahem na anak ni Gadi at sinalakay ang Samaria. Pinatay niya si Salum at siya ang pumalit bilang hari. Ang iba pang ginawa ni Salom pati ang pakikipagsabwatan niya laban kay Zacarias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Mula sa Tirza patungong Samaria, winasak ni Menahem ang Tapua sapagkat ayaw nilang sumuko sa kanya. Wala siyang pinatawad at ipinabiyak niya pati ang tiyan ng mga buntis. Nang ikatatlumput siyam na taon ng paghahari ni Azariah sa Huda, naging hari ng Israel si Menahem na anak ni Gadi. Siya'y naghari sa Samaria ng sampung taon. Tulad ni Jeroboam, anak ni Nebat, na nagbulid sa Israel upang magkasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sa panahon ni Menahem, ang Israel ay sinalakay ni Haring Pul ng Assyria Nagbigay sa kanya si Menahem ng 35,000 kilong pilak upang makuha ang suporta nito sa pagpapalakas ng kanyang paghahari sa Israel. Para matipon ang halagang ito, hiningan niya ng tigli limampung pirasong pilak ang lahat ng mayayaman sa Israel at ibinigay sa hari ng Assyria. Dahil dito, hindi sinakop ng Assyria ang Israel. Ang iba pang ginawa ni Menahem ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay siya at inilibing at ang anak niyang si Pekahias ang humalili sa kanya bilang hari. Nang ikalimampung taon ng paghahari ni Azaria sa Huda, naging hari ng Israel si Pekahias na anak ni Menahem. ay naghari sa Samaria ng dalawang taon tulad ni Jeroboam, anak ni Nebat, na nagbulid sa Israel upang magkasala. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Si Peka na anak ni Remalias, isa sa mga opisyal sa hukbo ni Pekahias, ay nakipagsabwatan sa limampung taga-Gilead laban kay Pekahias. Pinatay nila si Pekahias sa loob ng nasasakupan ng palasyo sa Samaria, at si Peka ang humalili sa kanya bilang hari ng Israel. Ang iba pang ginawa ni Pekahias ay nakasulat sa Kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang ikalimamput dalawang taon ng paghahari ni Azaria sa Huda, naging hari ng Israel si Pekah na anak ni Rimalias. Siya'y naghari sa Samaria ng dalawampung taon. Hindi rin siya naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat tinularan din niya ang kasamaan ni Jeroboam na anak ni Nebat na siyang umakay sa Israel para magkasala. Sa panahon ng paghahari ni Pekah, ang Israel ay sinalakay ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria at nasakop nito ang Ijon, Abel Bet Maaka, Janoa, Kedes, Hazor, Gilead at Galilea at ang buong Neftali. Dinala niyang bihag ang lahat ng naninirahan doon. Nang ikadalawampung taon ng paghahari ni Jotam sa Huda, si Oseas na anak ni Ella ay nakipagsabwatan laban kay Pekah. Pinatay niya ito at siya ang humalili bilang hari ng Israel. Ang iba pang ginawa ni Pekah ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang ikalawang taon ng paghahari ni Pekah na anak ni Remalias sa Israel, naging hari ng Huda si Jotam na anak ni Azarias. Dalawamput limang taong gulang siya noon at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng labing anim na taon. Ang kanyang ina ay si Jerusa na anak ni Zadok. Siya ay naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang mabuting halimbawa ng kanyang amang si Azarias. Gayunman, hindi rin niya ipinagiba ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, kaya nagpatuloy ang mga tao sa pagdadala ng mga handog at sa pagsusunog ng mga insenso roon. Siya ang nagpatayo ng pintuan sa gawing hilaga ng templo ni Yahweh. Ang iba pang ginawa ni Jotam ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang panahong iyon, ang Huda ay ipinasalakay ni Yahweh kina Resin ng Syria at Peka na anak ni Remalias. Namatay si Jotam at inilibing sa lunsod ni David sa libingan ng kanyang mga ninunong hari. Humalili sa kanya ang anak niyang si Ahaz.